تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم وعلى آله وصحبه اجمعين Večeras الصلاه ومدد počinjemo sa poglavljem o posudama koji je šejh imam Ibn Hajar rahmetala u Umdetul Ahkam, odnosno Bulugul Meram, jel spomenuo ovdje, barek Allahu fikum. Nam. Taj 14. hadis od Huzeife radijallahu anhu, od Huzeife radijallahu anhuma, Huzeife ibn Yaman, da Allahu poslanih sallam rekao, la tešrabu fi anijeti zehebi wal fidda, ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه kaže dakle Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nemojte da pijete iz posuda od zlata i od srebra i nemojte da jedete iz njih. Dakle, nemojte da jedete ni da pijete iz posuda od zlata i srebra, jer one pripadaju njima, kafirima, jel, na Dunjaluku, a vama na Ahiretu. Dakle, hadis je, hamdulillahi, rabbil alemin, jasan. Dakle, Allahu poslanca nam je zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo. Jer one, kaže Allahu poslanca nam one su njima na Dunjaluku, a nama su na Ahiretu taj, šta možemo iz ovog hadisa da uzmemo? Kao prvo hadis je sahih, bileže ga Buhari i muslim, tako? Na prvo mesto, rekli smo, dakle, Allahu poslanik da dakle, zabranjuje da se koriste posude od zlata i od srebra za piće i za jelo, je tako? Druga stvar, naše pravilo koje stalno spominjemo, enehi jaktedi tahrim, zabrana povlači za sobom, tahrim, je tako? Zabrana, ne, naredba povlači obavezu, a zabrana povlači, ne, haram, haram, haram, dakle, tahrim, tahrim, kažemo ono prvo, al emr jeftari vudžub, naredba za sobom povlači vađib, obavezu, a zabrana za sobom povlači tahrim, da je zabranjeno, da je haram. Dakle, kad je Allah sada nešto kaže, nemoj to raditi, ili ostavi to, ili kloni ga se, znači da je ta stvar haram. I taj, dakle, to je osnova. To je, dakle, osnova. Barek Allah fikum. Nam. Treća stvar, enel hukm amun fi haki riđali u nisa. Iz ovog hadisa možemo također da izvučemo da je zabrana općenita, obuhvata i muškarce i žene. Da ne bi neko došao i rekao da kijas je onaj batil kijas, ono pogrešna analogija pa da kaže dobro mi znamo da je zlato zabranjeno muškarcima, prste, ogrlica, je tako? A ženama je dozvoljeno, onda ćemo kijasom da kažemo da ova zabrana lahovog poslanika korištenja srebrnog i zlatnog posuđa, da se to odnosi na muškarce, a ne na žene. To je netačno. Svatate, već je zlato zabranjeno i srebro je zabranjeno osim kod žena, dakle onom, u ovom slučaju kojeg smo malo prije spomenuli kao nakit. A ovdje ovaj hadis upućuje da je zabranjen i kome? I muškarcima i ženama. Svata se. Baraka laufikum. Nam. Četvrta stvar. Zabrana koju je Allah, ko sam se ovdje spominje, dakle, zabrana korištenja zlatnog posuđa za jelo i za piće, ne upućuje samo da je zabranjeno za jelo i za piće. Zabranjeno je posjedovanje uopšte takvog posuđa ako ga koristiš za nešto drugo, kao, na primjer, šta? Rekli smo, jelo i piće. Onda, nakit. Dakle, da imaš zlatne vaze, zlatne šerpe, stavio si i šta? Šta ti ja znam, kao nakit stana i ta vrsta je zabranjena nam. I, dakle, ne samo to, također upućuje hadis da je korištenje srebra i zlata i u drugim slučajevima zabranjeno. Osim ono što ćemo kasnije spomenuti, a to je, na primjer, ono što smo spomenuli nakit za žene. Svatate ovo, barek Allah u fikum. Tajb. طيب اذا عفوا اذا كان ذاك هو بيتا ستار اذا كان استعمالهما حراما وهو مظنة الحاجة والابتذال فاتخاذهما أواني زينة وتخفا مثله في تهريم وأولى ذاك stvar koja je jasna, a to je, ako je Allah poslani sveme zabranio uzimanje posuda od srebra, od srebra i od zlata, iako znamo da imamo veliku potrebu da koristimo posuđe, čaše ili druge posude, ali i pored toga što imamo potrebu za korištenjem posuda, Allahov poslanik nam je zabranio. Što ukazuje da ono što ti ne treba, dakle što nisu posude nešto drugo od zlata, da ti je još više zabranjeno nego ovo. Hvatate ovo? Dakle, preče je da bude haram nego šerpa od zlata ili čaša imaš pehar od, od zlata ili od srebra. Allahov poslanik ti zabranio iako zna da ti je potrebna ta čaša da piješ iz nje, je tako, ili da držiš u nju napitak neki ili hranu, Allah poslanik ti zabranjuje korištenje takve posude. Kažemo, iako je potreba za posudom, zabranjena ti je, šta je onda sa stvarima koje ti ne trebaju, kao na primjer, ono što malo prije spomenu smo, posude koje ne koristiš, već postavio samo kao ukras, one su zabranjene. Svatate ovo barek Allahu fikum. Taj, barek Allahu fikum. Dakle, ono što čovjek koristi za nešto drugo ili ili u čemu ima oholosti tak, takođe nije dozvoljeno takođe nije dozvoljeno wallahi nedavno sam dakle video ovaj kad su Amerikanci kad su strušili Sadama jel u njegovoj rezidenciji kalašnikov od zlata wallahi kalaš od zlata sve od osim onaj kundak pozadi u stvari kundak je isto na preklapanje ali ono naprijed dakle osim ona onaj dio naprijed on je drven šeže je sve zlatno Subhanallah. Svatate, WC šolje od zlata imao. Saddam Hussein. Ja? Dakle, ovo, dakle, bez sumnje da je ovo, da je ovo na većem stepenu zabranjenosti od, od pehara i od posuda. Je tako? Svatate ovo. Alhamdulillahi, rabil alimin. Nam. Šesta stvar. Iz hadisa kaže Allah poslani sveme, one pripadaju njima ili on, one su za njih na dunjaluku ili one su njima na dunjaluku, misli se na kafire, a vama na ahiretu. Ovaj hadis ne upućuje na to da su njima dozvoljeno da su im halal već upućuje na većinsko stanje njih, kakvi su oni. Dakle, Allah uposlije sebe kaže, oni su takvi, dakle, kafiri su takvi, da oni to koriste. To je jedno od njihovih svojstava na Dunjaluku, a jedno od vaših svojstava na Ahiretu. Dakle, ovo ne upućuje na to da kažemo židovima i hrišćanima je dozvoljeno da to koriste po islamu, a nije dozvoljeno ni njima da, da to koriste, već je to šta? Od svojstava nevernika na Dunjaluku da koriste, dakle, posude od zlata i od, i od srebra. Nam. I ovo je, alhamdulillah, jasno, pa i subhanallah. Zato kaže šejh ovdje, subhanallah, interesantna stvar. Kaže, wa illa fa innahum muhatabune wa muadzebune ala usuri šerija wa furu'iha wa ala awamiriha wa nevahiha. Jer će i oni, iako su kafiri, oni će biti kažnjavani shodno ovom šerijetu. Dakle, šerijetu Muhammedu Seleme. I naredbe i zabrane šerijata Muhammeda Seleme važe za njih, isto koji za muslimane. Svatate ovo. Ali oni su kafiri, pa ih se ne pridržavaju i ne veruju, a mi smo muslimani, zato što ih se pridržavamo, dakle, šerijat Muhammeda Seleme. I kažemo, dakle, razlika između, dakle, musliman i kafir, odnosno vjernik i nevjernik, nije vjernik onaj koji veruje Allaha, koji veruje u Boga. Pa kaže, židovi, hrićani su vernici, oni veruju u Boga. Koja god pitaš, reće, verujem u Boga, sigurno verujem Allaha. Ne samo to, riječ Allah kod arapskih kršćana, korište riječ Allah za Allaha. Dakle, arapski kršćani, kopti i oni drugi što žive u Siriji, u, Egiptu i u Iraku, ima veliki broj njih. Oni i Turci, oni za Boga kažu Allah. Arapski, dakle, kršćani zovu ga, zovu Allah, da vrde Allah, je tako? Ali mi kažemo, oni opet nisu vjernici. Jer nije vjernik onaj koji veruje Allaha, već je vjernik onaj koji veruje Muhammeda sa sveme. Dakle, to je mu'min. Dakle, to je musliman. Onaj koji veruje Muhammeda sa sveme i slijedi ga. Dakle, da bi bio vjernik, moraš da slijediš poslanike. Mi smo ti koji slijedimo poslanike. I ne pravimo razliku između poslanika, lanu ferriku, bejne ahadim mir rusuli. I ne pravimo razliku između, da ih razdvajamo, pa da kažemo, ovog ćemo vjerovati, ovog nećemo. Svatate, to je razlik između nah i njih. Oni kažu, mi vjerujemo Ibrahima, i vjerujemo u Nuha, i Musivu, i Isu, ali i u Muhameda ne vjerujemo. E, kažemo, zbog toga ste kafiri i nevjernici. Zbog tog jednog posljednjeg poslanika. A mi smo vjernici zato što vjerujemo u sve te poslanike kojeg se spomenuli, plus u Muhameda Seleme koji je, koji je posljednji poslanik. Međutim, oni su i tekako taktički uspjeli da židovi da poznato vam to, znate kakvi su kakvi su oni prljavština, kako su uspjeli da dakle, ovu drugu skupinu da odvedu, da odvedu u džehennemsku vatru, subhanallah. Iako se jasno u Tevratu, dakle, i u Inđilu spominje se Muhammed, po, dakle, ne samo Ahmed, Ahmed se spominje, ali spominje se i riječ Muhammed, kao poslanik koji će doći Muhammed, samo, dakle, u hebrejskom, dakle, u jevrejskom jeziku, na hebrejskom jeziku, jel? Spominje se Muhammed kao poslanik koji će doći. Muhammed, ali oni šta su to vešto su odradili pa su rekli, šta znači Muhammed? Mohamed je dakle onaj hvale, dakle dostojan, onaj kojeg ljudi hvale. Od riječi hamd, pa kažu Muhammed, onaj hvaleni, pohvaleni, najlepšim svojstvima ili najlepša svojstva, dakle u dunjaluškom smislu, u insanskom smislu, jel? sa najljepšim svojstvima, najljepšim izgledom, najhrabriji i tako dalje i tako dalje. Pa su oni rekli u prevod ove riječi Muhammed, samo nisu rekli dakle napisali pojavit se postanik po imenu Muhammed, nego su napisali onaj hvaljeni, pohvaljeni i tako dalje. Dakle, spomenuli su prevod značenja sa hebrejskog kao i nisu htjeli ime da spomenu, nego samo šta? Svojstvo, dakle, onaj koji, koji je hvale, dakle, vrijedan da ga hvale i, i koji, dakle, ljudi će ga hvaliti i cijeniti poštovati. Svatate ovo, barek Allah, Allahu akbar la havle vela kuvete, illa bila. Dakle, šta rekao smo? Dakle, sva, sve naredbe i zabrane islamskog šarijata važe za šta? Važe za židove i hrišćane, odnosno za sve ljude. Jer je šarijat Muhammed Sveme derogirao sve prije, priješnje šarijete koji su bili. Pa kaže Allah u posljednje da je mu, Musa ali se nam živ, Wallahi, ne bi imao nikakvu drugu Dakle, ne bi imao nikakav drugi izbor osim da slijedi moj šarijat, moj zakon. Njegov zakon više ne važi. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Alhamdulillahi, rabbi lanemin. Zbog toga smo mi muslimani, a oni su nevernici zbog ovog posljednjeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Nam, subhanallah, zatim kaže, emme al muslimune al mutekune Allahe ta'ala fi ičtina biha, fa innahum يتمتعون باستعمالها في الآخرة جزاء لهم على تركها في الدنيا ibtiga en sevabe Allahi ta'ala. A što se muslimana tiče, oni koji se boje Allaha, dakle boje se Allaha subhanahu ta'ala i klone se posuda od srebra i zlata, oni će uživati u njihovom korištenju na ahiretu kao nagradu zato što su se dakle klonili onoga što im je Allah te barisela zabranio ibtigae sevab Allahi ta'ala dakle želeći ili nadajući se ili tražeći sevab kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu ili dobro djelo tako barek Allah fikum nam Sedma stvar, zabrana i tehrim, dakle, oharamljivanje posuda od eh, srebra i od zlata, važi ne samo za posude koje su od čistog srebra i od zlata, već i za one koje su podlačene ili koje su, jel, koje imaju na sebi šare od srebra i od zlata. Pa makar, dakle, većinski materijal od kojeg su proizvodene, dakle, od čega su posude, od metala, od stakla, od, od eh, željeza, ja, rekli smo, od eh, nuhas, kako se kaže nuhas, crveni onaj metal, bakar, barek alafik, bakar, od drveta ima isto takođe, e, porcelan isto, i al muhim, i tako dalje, tako dalje. Dakle, bez obzira da li bila skroz od zlata ili bila pozlačena samo, ili imala neke dijelove od zlata, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno koristiti. Nam, tajb, kaže imam Nevovi Rahimahullahu ta'ala, in akadal iđma ala tehrimil ekli wa šurbi fihima wa džemije awani istimal fi ma'na al akli wa shurbi bil ijma'. dakle nema dakle razilaženja ijma konsenzus je među dakle učenjacima da je jelo i piće iz tih posuda dakle zabranjeno i svih drugih dakle posuda za korištenje bilo kakvo na primjer imaš lavor od zlata nećeš njega da jedeš da piješ opet ne smiješ da ga, da ga imaš da ga koristiš. Svatate ovo pare kalahu. Može se to, u većini slučajeva muslimani to ranije nisu imali. Svatate me. Već, u većini slučajeva kada je u ruke muslimana, dakle, nakon borbe, kada su dolazile te posude, dolazile su, dakle, sa strane, dolazile su sa strane kao ratni plijen. I muslimani, dakle, nisu koristili ono u što su ih koristili oni od koga su oni to uzeli. Svatate, barek Allah. Osma stvar, govor Allahovog poslanika sveme kada kaže fe inaha lehum fi dunja. Ona, dakle, te posude od srebra i zlata pripadaju njima na ahiretu. One su za njih, halalite ne na ahiretu, nego na na dunjaluku. Allah, Allah poslanik opisuje kafire pa kaže ove posude od srebra i zlata su njima na dunjaluku. Kaže šejh ovdje ennehu men istameleha fakat šabehehum fi istimalihim iaha. Dakle, onaj od muslimana, dakle, ko bude koristi ove posude, on se poistovetio sa kafirom. Dakle, on se poistovetio sa, sa nevjernicima. Subhanallah ومن تشبه بقوم فهو منهم الله poslanik kaže ko se poistoveti sa nekim narodom on pripada njima dakle ko radi nešto što je specifično samo za njih on pripada njima je tako na primjer sad neko dođe da kaže dobro što onda sa kašikom i sa i sa viljuškom jel to ne koriste samo kafiri to koriste muslimani ali i to asle nije zabranjeno zabranjeno Kur'anom i hadisom nije Međutim, posude od srebra i zlata su specifično samo za nevjernike i Allah u kaže To je samo za njih na Dunjaluku. Dakle, to je od, dakle, svojstvo kafira. A vama je na ahiretu, dakle, u dženetu ćete vi to koristiti, a oni neće. Svatate ovo, barek Allah, fikum. Dakle, ko se poistoveti sa nekim narodom, on pripada njemu. Šta ovo znači? Znači u stvarima koje su specifične za taj, za taj narod. Barek Allahu, fikum. Nam. Zatim ovdje kaže šef, wa adamu ma yakunu etešebuh fil etikadi wa tahlili wa tahrim. A najgora vrsta poistovećivanja sa nevjernicima jeste u akidi, i u ohalaljivanju i o dakle o haramljivanju stvari. Dakle to je najgora vrsta poistovećivanja sa nevernicima. Dakle na, pr na prvo mjesto je etikad od onih koji se pripisuju islamu, a uzeli su akido od židova i od hrišćana i od mušlika. Jel' tako? Oni koji posjećuju grobove na način kao što to rade židovi hrićani. Poistovitili su akidi. Oni koji prizivaju druge mimo Allaha u svojim molitvama, u svojim dovama, poistovitili sa, sa nevjernicima. Pa im zato kaže Allah, ko se poistoviti sa, sa nekim narodom, on pripada njem. Pokušavaš, dakle, ovo je sad opet radosna vijest za mu'mine, za sunije. Pokušavaš da oponašaš asabe. Ko se poistoviti sa asabima, on pripada njima. Svatate ovo bare kalafikum. Ko se poistovjeti sa kršćanima, pripada njima, pripadaš mu koliko, onoliko koliko se, si se poistovjeti sa njim. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, kažemo ovo, tešebuh ovaj, nije uvijek kufr. Ali jeste kufr kad je u akidi, i kad je u tahrimu, i kad je tahlilu. Naprimjer, šta je tahlil o halalivanje? Neko dođe i kaže, židovi kršćani piju alkohol, za židove ne znam, a za kršćane znam. Elmuhim. Pa kaže, ako njima je halal, i, i mi ga sad uzet ćemo ga da nam je dozvoljeno. Postavetio se sa njima u tahlil. Svinsko meso je zabranjeno i židovima, i hrišćanima, i muslimanima. Međutim, židovi su im napravili spletku, pa su ga oni sebi ohalalili. Sad neko od muslimana, ako bi pojeo svinsko meso ili bi ga jeo i smatrao ga dozvoljenim, poistovjetio bi se sa... Ako bi ga samo jeo, poistovjetio bi se sa krišćanima u, u haramu. ako bi ga smatrao dozvoljenim, onda bi se poistovjetio sa krišćanima u kufru ohalaljivanje onog što je Allah zabranio. A što se tiče tahrima zabranjeno, dakle ovdje smo spomenuli dva primjera za akidu i za tahlil, a za tahrim primjer, na primjer, kod nas su uzeli Pa kažu haram je da čovjek oženi svoju rođaku, pa se posavjetio sa židovima i sa hrićanima, odnosno sa hrićanima, a ne sa židovima, da je haram oženi svoju rođaku. Pa su rekli to je haram, to mi ne svatate. Od koga su oni to uzeli? Uzeli su od kršćana, svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. La haule vela kuvete ila bila. Evo, znači se za Hrvate da je sad novi zakon, jel, neki su na, zakon izglasali, da čovjek može da oženi svoju čerku. I da čerka, ako želi, dakle, punoljetna može da se uda za svoje, za svoje gosta rođena. Hrvati, Hrvati, Hrvati. svatate. I, I to će možda ovi naši uzeti od njih. Uzu uzubila. I to je isto poistovećivanje sa kafirima. To je poistovećivanje bez imalo sumnje. Mi imamo Kuran i Sunet kao sudiju, a oni imaju oni imaju taguta. A ovi se poistovete, dakle, ali ovo nije poistovećivanje u tahlilu i tahrimu, već je to poistovećivanje sa kafirima u akidi. Uzimanje drugog Boga koji ti dozvoljava i zabranjuje. Imamo Allaha te barek tada koji nam je postavio zakon, koji nam dozvoljava i zabranjuje, tako? A oni su uzeli taguta koji im kaže zakon je ovakav, moraš poštovati zakon i tako dalje i tako dalje. La havle vela kuvete illa billah. Al aslu fil amri, dakle ovo je deveta stvar koju ovdje šeh spominje kao stvar koju možemo izvući iz hadisa, jeste el aslu fil amri bi muhalefati il mušrikine hu el vujub. Dakle, osnova je u naredbama da se čovjek razlikuje od mušrika. Osnova je u naredbama, dakle ono što ti Allah poslanik naredi, osnova ti je da se razlikuješ od mušrika. U svemu što ti Allah poslanik naredi, osnova je šta? Da se razlikuješ u tome od mušrika. Malem a jadulle delilun ala džavazi terkil muhalefa. Osim ako ima neki drugi vanštinski, drugi neki dokaz, koji ti dozvoljava, dakle, šta? Neke, dakle, određene stvari koje su između nas i njih iste. Svatate ovo, bare kalofiku. Mi, ako se sjećate, govorili smo da Allah poslije sveme nastoje da se u svemu razlikuje od njih. Međutim, šta su rekli židovi? Rekli su, eto, Muhammed hoće da se u svemu razlikuje od nas. U svemu. Ali ne može da se razlikuje u kibli. Okreće se prema našoj kibli, dakle, prema Jeruzalimu. Okreće se prema Kudzu. Šta će sad? Pa je to Allahov poslaniku sve toliko bilo teško da je gledao prema nebesima i tražio dakle rješenje za taj problem. Ti štelo ga to. Neću da liči na njih, ni u čemu neću ništa s njima da imam zajedničko. Svatate? Pa mu Allah te vratilo objavljuje ajet kad ne rate kalube u oči se ma. Dakle, vidimo mi kako se tvoje lice, kako se lice okrećeš prema nebesima. Fele nuelijenne ke kibleten terdaha, pa ćemo te mi okrenuti prema kibli sa kojom si ti zadovoljan. Feveli u ođeheke, šatrel mešćidil haram, zato ti okreni, dakle, usmeri se, dakle, svoje lice u pravcu Mešidul Harama, u pravcu Kjabe. Dakle, i tu mu Allah subhanahu wa ta'ala daje svoje, svoju, svoju podršku da se razlikuje od njih. A naši, odnosno neki koji se neki muslimani ili neki drugi koji se pripisuju islamu, stalno dakle nastoje da se da se liče na njih, evo Zar nije tako? Veliko ljudi vidi Rambo film i odma udari se i friz ila hola ila kuta ila ila. Nam. Zatim ovdje spominje šeh pa kaže kao na primjer hadis kojeg bilježi imam al-Bukhari muslim od hadisa Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, da je Allah poslanik sallam rekao halefu el mušrikin wathiru el liha. Razlikujte se od mušrika, pustite brade. Razlikujte se od mušrika, pustajte brade. La na'lemu vujude dalilin sarifin an vujubi i'fa ilahija, fe jebka el i'fa wajiben, wa halkuha muharraman, li ene fiha tešebuhen bil mušrikin. Dakle, ne znamo dokaz, nijedan, koji ste, dakle, sa, sa obaveze puštanja brade, može da ga, dakle, da se spustiš na neki, da kažeš, sunet. Svi dokazi upućuju na to da je važiv. Je tako? Allah ovo poslanik je naredio, svi dokazi upućuju da ti je važiv da pustiš bradu. I ne postoji nikakav dokaz da možeš puštanje brade koje je važiv, da ga spustiš na neki manji stepen da kažeš nije važiv, već je ili sunet. Dakle, ne postoji takav dokaz, već su svi dokazi koji upućuju da je, da je važiv. Zatim kaže, fayabqa al-i'fa wajiban izbog toga ostaje puštanje brade wajib wa halquha muharram abriyanje njeno haram nema drugi dokaz koji te može sa toga dakle odvrati pa da kažeš nije važi već je sunet ne postoji taj ne, već uputa dakle nared Allahu poslanika upućuje na to li an fiha tashabuhan bil mushrikin zašto zato jer je u tome poistovjećivanje sa mušticima u čemu Dakle, u brijanju, u brijanju brade, poisto veđivanje sa mušicima. I ne samo to, čak je zabranjeno da čovjek frizira svoju bradu kao što to rade nevjernici. Na primjer, gusari koji vežu pretenicu na bradu. Ti uzmeš i sad sebi, ili oni vikinzi, jel? Napraviš pretenicu na bradu tu i izgledaš kao viking. Ili kao neki pirat, jel? Ja, kažeš, ja sam pustio bradu, sunnet, ja sam musliman, Allah poslanik naredio. U redu, ali ti je zabranjeno na taj način da je friziraš, jel? Ili imaju dakle oni neki auzu bila oni što se takmiče kojima veće brkove, jeste. Ali oni imaju isto takođe neki imaju duge brade, pa je razvoje, dakle, ovako na pola, pa naprave ovamo gore. Dakle, ovako, wallahi dakle, napravi razredak dakle, na bradu Jeste, tamo u nekom Tirolu. Dakle, muslimanu nije dozvoljeno da, da tako, dakle, češlja svoju bradu. Dakle, sećam se da smo radije neka je bili spominjali da je, dakle, u islamskoj državi, nevjernicima je bilo, dakle židovima i hrišćanima i međusijama također, oni njima je dozvoljeno da žive u islamskoj državi, bilo im je zabranjeno da češljaju, dakle, kosu na razdeljak, jer je jer samo muslimani to smeli, dakle, da rade. Muslimani su koji su imali dužu kostu, dakle, oni su pravili onaj razdeljak, dakle, na pola. A njima je to bilo zabranjeno, nije im se to dozvoljavalo. Morilo su dakle, da kleda sebi da pravu neku drugu frizuru kako bi se razlikovali od muslimana. Niti je muslimanom je bilo dozvoljeno da nose odjeću koja je bila specifična samo za njih. Svatate ovo barek Allahu, fikum nam. Zatim kaže, također bilježi Ebu Davud sa sahih senedom od Čidada ibn Eusa, da Allahu poslani se nama rekao, Halefu li jehud, fa innehum la yusallune fi ni'alihim wa la khafa Dakle, kaže Allahu poslani se nama, razlikujte se od židova, jer oni, dakle, Allah poslan se naređuje, pa ti kaže, razlikuj se od židova, jer oni nikada ne klanjaju u svojoj obući, niti u svojim mestvama. Dakle, u nanulama ili sandalama ili papučama ili kako već hoćeš, židovi dakle ne, kla, ne klanjaju u obući, a vi se razlikujete od njih od toga. Dakle, obaveza ti je šta? Onda kada imaš mogućnost da klanjaš u obući, da klanjaš. I bolje je da klanjaš u obući, svatate. Dakle, negde na putovanju ili u parku ili na travi ili u snijegu, šta ti ja znam, treba šta da klanjaš u obući da bi se razlikovao od njih, jer oni to nikad ne, ne rade, jel tako? Nam. U drugom, dakle, rivajetu, također u sunenu Ebi Davuda i Mađe, da kaže jedan od Asaba, Ridvanullahi Alehi, dakle Amr ibn Shu'aib prenosi od svojeg oca, a on od svojeg djeda, dakle od njegovog oca, da kaže, vidio sam rejtu Rasul Allahi s.a.v. yusalli hafijan wa munta'ilan, wa munta'ilan. Kaže, vidio sam Allahovog poslanika s.a.v. kako klanja u nanulama i u mestvama. Dakle, vidio sam Allahovog poslanika s.a.v. kako klanja u nanulama i u mestvama. Dakle, jasno je ovo što se tiče razlikovanja od, od nevernika. Barek Allahu fikum. Namo. Sljedeći hadis, 15. hadis od Umi Seleme radijallahu anha, koja je rekla, rekao Allahu poslanik se Seleme, eladi ješrabu fi ina i fidda, innema juđerđilu fi batnihi nare žehennem. Dakle, kaže Allahu poslanik se onaj koji pije iz srebrne posude, on, dakle, innema juđerđeru fi batnihi nare žehennem. Juđerđer znači, dakle, kada sipaš vodu, onaj zvuk koji se stvara prilikom vode, kako se zove taj vuk? Žubor ili šum, To je to, barekala fikum. Dakle, ili žubor ili šum, dakle onaj zvuk padanja vode ili kada se, kada se sipa. Inne maju džerđeru fi batnihi nare džehennem. Dakle, taj sipa džehennemsku vatru u svoj stomak. Dakle, Allah uposlednje me spomenuo, dakle, ovaj, dakle, strašan zvuk, zamisli sad, sipati se džehennemska vatra isto ko kada, kada ti sipaš, dakle, u neku posudu vodu. Pa ono kada, kada žubori, kada šumi ona voda, kada udara, jel? Samo zamisli, dakle, taj zvuk, kada ti u tvom stomaku, kada ga puniš džehennemskom vatrom. La haule vela kuvete illa bila. Nam. Ova hadis je također mutefeku na lejh, dakle bilježe ga imam al-Bukhari, imam muslim. Znači da je sahih. Prva stvar koju iz ovog hadisa možemo da uzmemo jeste tehrimu ešurbi fi inari svita. Dakle, haram je da čovjek pije iz posude od srebra. Svatate. Uzmeš, na primjer, čašu vode, uzmeš čašu vode koja je u posudi od srebra. Ta voda koja je u posudi od srebra, da li je ona haram? Ili sok naspeš sebi, jel? da li je dakle ta, ta tečnost koja je u posudi, da li ona haram. U smislu da ako popiješ to, popio si haram i važiš od onih koji, kojima se ne prima dova, recimo, jer se hrani haramom. Dakle, sami čin, el amel, dijelo, je haram. A ta, taj napitak, ta sok ili, nije haram. Dakle, ako bi ga naso u neku drugu posudu, pa bi iz nje pio, bilo bi dozvoljno. Dakle, ne bi se ne bi postala, dakle, tečnost prljava, nečista. Bar je dakle, ne bi postala prljava, niti bi šta, niti bi sama, dakle, tečnost postala haram. Ali tijelo korištenja srebrne posude za piće je haram, rekli smo, barekala fikum. Druga stvar, u hadisu se samo spominje srebro. Znači li to da je zlato dozvoljeno? Ne, samo ovim hadisom, onaj prvi hadis, ne znamo ga. Samo imamo ovaj hadis. Ne znači. Već znači da je srebro, da je zlato još zabranjenije od srebra. Jer je zlato na većem stepenu i, kako se kaže to, kako da se izrazim, luksuznije i, i jedno od, dakle, lakših svojstava za oholjenje sa njim. Dakle, bolje ti je da se oholiš, oholi si sa zlatom nego sa srebrom. Ti dođeš sa peharom od, srebra, ti kaže, ja, ja, isti takav od zlata. Zlata, bez imalo sumnje da i to ulazi. Ovdje se, dakle, šta je ille, na prvo mesto malo prije smo spomenuli poistovećivanje sa nevjernicima, jer je to od njihovih svojstava da oni koriste pehare od zlata i od srebra, jer muslimani u njihovim borbama protiv kršćana i židova i protiv, posebno za židove i za zlato, svatate, i protiv ovih međusija, perzijanaca, a oni, asabi su od njih to donijeli sve u Medinu, pehare od zlata i dragulje i šta ti ja znam, to kod njih prije, dakle nije bilo poznato, svatate ovo barek Allahu fikum nam. Dakle šta, zlato je preče dakle, rekli smo, halalite što sam ovaj, skrenuo sa teme, dakle, prvo je bilo poistovećivanje s nevericima, a drugo je šta? Oholost. A drugo je oholost. Dakle, zlato je preče da bude zabranjeno da piješ iz posuda od zlata nego, nego srebro nam. Taip. Zatim ovdje, ovdje spominje pa kaže, mnogo je šerijetskih tekstova, dakle, puno je šerijetskih tekstova, u kojima se spominje samo jedna određena stvar, a druge stvari koje su slične njemu ne spominju se. Zato što se podrazumijeva da je i to haram. Svatate. A posebno one koje su gore od toga. Svatate ovo bare kalafikum. Naprimjer, kažemo, zabranjen je zinalog. Je tako? To se podrazumeva da je homoseksualizam gori. Zar nije tako bare kalafikum? Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Dakle, min babi el iktifa. Dakle, min babi el iktifa. Dakle, u smislu, jer je dovoljno samo ovo da se, spomi, da se spomene. Dovoljno, dakle, samo da se ovo spomene, a pametnom je, ono što se kaže i šaret, dovoljan nam la haule vela kuvete illa billah. Jer zatim ovdje spominje primjer pa kaže kaže Allah te barek ve tala serabile takikumu al harf i odjeća koja vas od toplote čuva. Dakle odjeću koju koju pravite dakle od vune koja vas čuva od od toplote iz ovog ajeta Allah te barek ve tala Svatamo da odjeća čuva samo od toplote? Ne, već čuva i od onog što je gore od toga, to je hladnoća. Zar nije tako? Ali Allah te barek ve tala spomenuo, dakle, samo ovo jedno svojstvo, iako se ovo drugo za pametno kita. Kako podrazumeva? Pa da kažeš odjeća nije za hladnoću, već je samo za toplotu. Svatate? Ali ono što je bilo, dakle, tom narodu, galibe, dakle, što je bilo većinski slučaj, a to je šta? Da su ljudi oblačili odjeću radi zaštite od čega? Od sunca, od vrućine, a ne da bi se zaštitili od hladnoće, jer zime tamo ne traju dugo, da tako? Dakle, u Mekiji skoro da nema ni malo zime. Svatate ovo, barak Allah. Taj. Al-Wa'id, al-Shadid, al-Sharib, fi ina il-Fida, u mislihu zeheb. Dakle, druga stvar iz koje, koju možemo shvatiti iz ovog hadisa jeste velika prijetnja, Wa'id, prijetnja onome koji pije, dakle, iz posude od srebra. I to također važi za posudu od zlata. Jer koja je to prijetnja? Puni u svoj stomak šta? Džehenemsku vatru. Puni u svoj stomak džehenemsku vatru. Taib fa inna azabehu galiz šedid, jer je njegova kazna i tekako žestoka i velika. Taib, fa innahu bi irtikabi hazihi l-ma'sija se yusma'u li wuku'i azabi jahennem fi džavfihi sautun amura ibn munker. Dakle, kada bude kažnjavan zbog ovog svojeg djela na Zunjaluku, kada bude zbog njega kažnjavan na Ahiretu, iz, njegovog, iz njegove unutrine će se čuti, dakle, ovaj strašan zvuk koji zvuči poput onoga, dakle, koji sipa vodu u neku posudu. Dakle, taj šum i žubor, taj strašan, odvratan zvuk će se čuti, dakle, iz njegove unutrine od, od ženevske vatre. Svatate ovo, bare fikum. Dakle, ovo ukazuje na šta? Da je ova stvar da se ubraja u, u velike grijehe. Dakle, ne u male grijehe, već u velike grijehe. Mi smo, ako se sećate kad smo govorili šta je to veliki grijeh, rekli smo, veliki grijeh je svaki onaj grijeh na koji se nadovezuje kazna. Ili na Dunjaluku, ili kazna na Ahiretu, ili Allahova srđba, ili Allahovo prokletstvo. Dakle, kada god čuješ neki ajet ili neki hadis na koji se nadovezuje, dakle, zabrana na koju se nadovezuje neka dunjalučka kazna, kao na primjer krađa, dunjalučka kazna i osjecanje ruke, to ukazuje šta? Da, je, da se radi o velikom grijehu. Ili kazna na ahiretu. Izbjegao si kaznu na dunjaluku, ali na ahiretu te čeka kazna. Poput ove, na primjer, ovaj hadis koji smo spomenuli, ukazuje na veliki grijeh. Ili Allahovo propetstvo, kada Allah se vrtele, kada Allahov poslanik kaže, Allahov poslanik je prokleo ono koji proizvodi alkohol, recimo, ili onaj koji se hrani kamatom, ukazuje na šta? Da se radi o velikom grijehu. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Dakle, alhamdulillah, ovo, je, ovo vam je jasno. A mimo toga, dakle, na šta neki od zabrana, na koji ne postoji, dakle, nikakav dokaz da se na to nadovezuje kazna na, na dunjaluk ili na ahiretu, Allahova sržba ili Allahova prokretstvo, tu se onda radi o kakvim grijesima? O malim, o malim grijesima, barek Allahu, fikum, nam. في الحديث إثبات الجزاء في الآخرة وإثبات عذاب النار يوم القيامة وهو أمر واجب الاعتقاد معلوم من الدين بضرورة Dakle, u ovom hadisu imamo dokaz da će na ahiretu čekati ljude, dakle, džeza. Džeza općenito znači nagrada, ali u džeza ulazi i nagrada i kazna. Dakle, zasluga više. Dobit ćeš platu, je tako? Dobit ćeš ono što si zaradio. I u ovom, dakle, hadisu vidimo da se jasno spominje džehenemska, dakle, odnosno kazna sa vatrom na, na sudnjem danu. وهو امر واجب الاعتقاد i ovo je stvar koja je važib da veruje musliman pa kaže ma'lumun min ad-din bi darura koja je od vjere poznato kao darura dakle moraš da je znaš ne znaš kažeš prvi put čujem da će na, na ahiretu biti nagrada i kazna takav čovjek nije musliman jer je Kur'an pun toga asmen zbog čega radiš to što radiš zbog nagrade i zbog kazne. Sata tebo barek lafik. Dakle, to je stvar koja je ma'lum mine dini bi darura. Dakle, to je stvar poznata je od vjere kao darura. Dakle, to je, dakle, mora svako da zna. Ne može čovjek da kaže, ja sam bio džahil, on je džahil, nemojte ga, on je opravdane znanje. Nije opravdane znanje u ovom slučaju. Jer je Kur'an i hadis prepun toga. Samo se to spominje. Zar nije tako? La haul hela kuvete ila bila nagrada i, i kazna. Dakle, to mora svaki musliman da zna. Taj, وفيه أن الجزاء يكون موافقا للعمل četvrta stvar iz ovog hadisa možemo da vidimo da će plata tvoja ono što, što ćeš dobiti na ahiretu bit će shodno svojim delima na dakle tvojim djelima na na na, na dunjaluku. Dakle ono što ćeš dobiti na ahiretu biće shodno tvojim djelima na dunjaluku. Svatate ovo barekallahu fikum. Fa hada alladhi atba'a nafsahu hawaha wa tamatta bi يتجرع عذاب جهنم ما تلك المواعد من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعسية في الدنيا ذاك لأ أوناي كو يسبب بربوستيو سراستيما ذاك لنجو بدوشة سيدي لسراستي يونس ذاك لبربوستيو سراستيما إي أجيبه يه u, dakle, pijenju, odnosno korištenju srebrnih posuda za piće, jel? Takvog čeka ili takav će doživjeti kaznu u džehennemu, nam, la haule ve la kuvete ila bila. I doživeće kaznu u onom dijelu njegovog tijela ili u onom organu sa kojim se dakle naslađivo na ahiretu. A to je šta? Tvoj stomak, jel? Želudac. U njega si pio piće iz srebrne posude, jel? U njega ćeš da budeš kažnjen baš zbog tog dijela kojeg si uradio. Svatate ovo bare kalafikum. Ovo dakle važi za i za druge grijehe. Svatate barek Allah Na primjer, koji primjer ćemo navesti? Ima puno primjera, subhanallah, gdje kaže Allah, uposlim sveme, men te kefe fe nase, jehti jome il kijama, ulejse fi veđhihi, qit atun min alaham. Dakle, onaj koji te dakle, od riječi kef, kef znači dlan, onaj koji ljudima pruža dlan, dakle, u smislu da prosi i da moljaka ljudi, doći će na sudnjem danu, a na njegovom licu neće biti ni komad mesa. Dakle, neće na licu imati komad mesa. Zbog čega? Zato jer je u licu šta? U licu je ponos. Kad kažeš nema obraza ovaj čovjek. Dakle, nema obraza. Nema obraza, nema. Doće bez obraza na sudnji dan. Bez lica, bez nesa, neće imati ništa na licu. Čovjek bez lica, čovjek bez nesa, bez, bez obraza, je prosio, ponižavao sebe. Svatate ovo bare. Ne, govorimo da je prošenje u osnovi haram. To nema ni malo sumnje. To je propis koji važi. Onaj koji nema, dakle koji u za njega važi isti propis koji za druge haram stvari, kao što su, kao što je svinjetina, na primjer. Kažemo da je haram. I nikada ne spominjemo svijet je na haram osim u tom i tom slučaju. Ne, ona je uvijek haram. Međutim, onaj koji je uradi iz prinude ili prisile, Allah zna njegovo stanje, neće biti kažnjen. Ali ona je uvijek haram. I kod stvari poput ovih, nikad kažemo haram je osim. Dakle, on je uvijek haram. Ne, kažem uvijek je haram. Alkohol je uvijek haram. Svijet je uvijek haram. Prošen je uvijek haram. Ne, to je svakako dozvoljeno da mu daš. Treba da mu daš, jer ti ne znaš šta je sa njim. Ne znaš koja ga muka naterala. Svataš? samo muslimani. Habibi, jasno, kafiri su nam dovoljno uzeli. Dakle, uzeli su više nego što im, uzimaju na više nego što treba, ne treba im više ništa da. Ne treba njima davati. Ne da, Da Onda gledaš na osnovu Abibi, vanštinski gledaš šta je sa njim. Bez noge recimo, ali vidi se nema nikakva traža da je musliman. Znači. Nemoj mu dat ništa. Nemoj nikome ništa dat osim ako vidiš da je musliman. Nikome ni banku, osim ako vidiš žena neka maramu nosi ili ili čovjek pokazuje da je musliman. Sjeća se, ja sam davno vidio, jednu ženu sam vidio, dakle, bili smo, ja i jedan brat u autu. I napolje neka žena sa kolicima, noki nasi nekakve, šta ti ja znam, smeće neko staro i tako dalje, neke otpade. I ona je bila sa maramom i imala dug, dug mantil. I ja uzem u šaku para nekoliko izađe napolje i kažem, ako je, ja ću nazvat selam, ako ona odgovori na selam, ja ću dat pare. Ako ne odgovori, dakle, nije muslimanka, neće dat ništa. Ja kažem, selam, alaikum, selam, alaikum, selam. I ono, znaš, sve ono, svanala, zarenog lica, velikum se nam, i ja njoj pruži one pare, Allahu ekber, ona se okrenu prema, prema kibli i diže ruki i počne da dovi. Allahu ekber. <laughs> ja se vratim u auto, pobjego na brzine. Allahu ekber, kasnije se misle što je nismo... المهم ako se radi o kafiri ne treba im ništa da. La hawla wala quwwata illa billah. Wa hakaza fal jazaa'u min jinsi al amal. Dakle i tako dalje, odnosno fal jazaa'u min jinsi al amal. Nagrada je shodno djelima. Ili od te vrste. Ono što si radio, to ćeš dobiti. Svata toga, barek Allahu, fikum. Nakon toga ovdje šeji spominje razilaženje među učenjacima vezano dakle, za ovaj hadis koji smo spomenuli. Dakle, ne o njegove vjerodostojnosti. Dakle, hadis je sahih bez imalo sumnje, ali u nekim propisima koje smo mi spomenuli dakle, za ovog hadisa. Pa kaže, ih telefel ulema fil illati leti min ežliha hurrime istimalu zehebi wal fidda. Dakle, učenjaci se razišli. Šta je ille? Šta smo rekli ille? Razlog, ja? šta je razlog tehrima korištenja zlata i srebra. Dakle, zašto je Allah to zabranio? Svatate ovo barek alafikum, šta je razlog? Fakale ba'duhum al khujala wa kulub al fukara. Dakle, jedan dio učenjaka je rekao razlog zabrane korištenja srebra i zlata u posudama, jel? Jeste zato što je u tome oholost i lomljenje srca siromaha, jel? Dakle, siromah te vidi, nema hljeba da jede, a ti piješ iz čaše od, od, od srebra. Je tako? Muslimani nemaju šta da jedu, sada mu se ima kalašnikov od zlata. Je tako? Ima već se šolj od zlata. Allah je ponizio, Allah, Allah je ponizio. I uživaju, kaže, čeipaju. A znači. to nema nikakvo kuku. To je, dakle, dokaz oholosti. Zlato nema, ima kakav ukus. Slatko nije, to je vrsta metala. Nema nikakav ukus. Stavljaju prava zlata, što jasno ukazuje na njihov oholost. Allahu Zatim kaže drugi dio učenjaka, dakle, kaže razlog zabrane korištenja srebra i zlata, jel? Jeste هو هدف تربوي اخلاقي dakle cilj je odgojne prirode i, i prirode dakle popravljanja ahlaka jednog insana jer nije dakle musliman jedan od onih koji dakle uzme posudu od srebra ili od zlata jer u većini slučajeva to su ljudi koji su najodvratniji ljudi koji dakle koriste koriste te pehare od, od srebra i od zlata kao za jelo i za piće fa inal islam yasum al muslima an al inhilal wa tarf wa tarf al mufsidin jer islam muslimana dakle odvodi ga i spašava ga i odgaja ga da ne bude ahlaka onih mufsida, dakle onih razvratnika i oholnika. Dakle, jer šta, dakle, u čemu, u čemu je, dakle, razlog, u čemu je što jeste da musliman ima, dakle, ahlak, da nije od onih, dakle, da se ne poistoveće sa tim, dakle, oholnicima, već da bude čovjek lijepog ahlaka, da ne koristi to. Wa kale ba'duhuma elillahije keunuha nakdejn. A jedan dio učenjaka kaže razlog zabrane jeste dakle, zašto je zabranjeno korištenje srba i zlata? Zašto? Zato što su ovo dvije valute u islamskoj državi. Srebro i zlato su valute. Sa njima se kupuje i prodaje. Sa njima se održava trgovina u, u državi. Kada bi sad svako uzao da pravi tanjire i tepsije od zlata i od srebra, čim bi ljudi trgovali s kamenjem? Ne, nego su, dakle, osnovna valuta u državi, kako se kaže to, budžet jedne države, to je u islamskoj državi, bez imalo sumnje, jesu srebro i zlato. Zekad, sve se kja se na srebro i na zlato, barek Allah fikum. Sve. Dakle, imaš i metka, imaš, šta ti ja znam, 1000 eura, 10.000 eura. Nećeš eure da računaš koliko je, nego se opet vraćaš na zlato. Koliko za te pare možda kupiš zlata ili srebra, a onda izračunaš toliko i toliko procenata od tog zlata da imam zlato, ali nema, imam euro ili dolare ili šta već, toliko i toliko zlata bi morao da dadem, onda iz svojih para, dakle, izračunaš i daš vrijednost tog zlata koje bi trebao da daš kad bi ga imao osnova, dakle, omjer mjeri se prema zlatu i prema srebru. I kada bi svako, dakle, uzeo sebi da pravi, šta ti ja znam, <laughs> posljedje od zlata treba da ga koristi, onda bi to i tekako škodilo i islamskoj ekonomiji, dakle, ekonomiji jedne države bi to škodilo i zbog toga je, dakle, to razlog, jel, da je, da je to zabranjeno da se koristi. Nam, la haula vela kuvete ila bilah. وهو شل لحركة التجارية i ovo je dakle jedan razlog odnosno ovo je jedna stvar koja škodi haraka tiđarije, kako se to kaže, privrednom ili trgovačkom tom procesu koji lancu ili tom tijelu koje je u državi, je tako? Jel, privredi, barek Allahu, fikum, taj. Pa kaže, wa ta'tilun li qijem al hađat wa darurijat bidun vujud maslaha rađiha. I dakle, to bi te kako škodilo, dakle, onim obaveznim stvarima koje mora svaka država da ima, to je privreda, način na koji kupuješ, odnosno proizvodnja i potrošnja, tako, dakle, škodiš privredi, bez ikakve koristi koja, dakle, preča i bolja od toga. Svatate, šta bi bilo, dakle, kaže, možda ono je zabranjeno, ali u nekim slučajima u kojima ti je, dakle, prinuđen si da koristiš drvo i zlato, onda bi ti bilo dozvoljeno. Naprimjer, često braća posle da li je dozvoljeno da stavim zlatan zub. Kažemo, ako, dakle, ako nemaš ništa drugo, bez imalo sumnje je dozvoljeno. Ali ako imaš nešto drugo, ona nije dozvoljeno. Svatate, naši ljudi ranije su to znali, Oni koji su koristili srebro ili zlato, to su radili zato što nisu imali blombot od keramike ili šta ti ja znam. Nam, međutim, danas imaš blombot keramike koja je sto put bolja od zlata. Zlato je mehko. Ugrizneš sa on ti ostane ti u... zavode ti se u kost. Čečenci imaju puno... Če, jeste, Čečeni, Azerbejdžanci, Dagestanci imaju puno... Lunja bio znak da si... Ti bogat. Znak, To je sa, sa druge strane opet haram, jer je oholost. To je sa druge strane haram. Čak i onima kada kažemo dozvoljeno ti je, jer nemaš drugi neki, neku drugu, kako se kaže, materiju, tvar, neku drugu da, da napraviš zub, nego sa zlatnim srebrom, opet kažemo haram ti je, jer ga nosiš da, da bi se oholio. Taj, to je to, alhamdulillah, i rabila nevim, dakle, sve smo pomenuli, što smo trebali da smo بكل إحسان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير عدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواش كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما كان البنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال الوحيد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشت الحال مشاكل حقد وعدوان مشاكل حقد وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان